บุ๊กทูหกสิบสามหกจูซัมการตั้งคำถามสอง質問するにดิฉันมีงานอดิเรก趣味がありますดิฉันเล่นเทนนิส เทนนิสをしますสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะเทนนิส場はどこですかคุณมีงานอดิเรกไหมあなたは何か趣味がありますかดิฉันเล่นฟุตบอลサッカーをします。สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะサッカー場はどこですか ดิฉันเจ็บแขน腕が痛いですดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย足と手も痛いです。มีคุณหมออยู่ไหมคะ医者はどこですかดิฉันมีรถ車がありますดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย バイクもあります。ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ駐車場はどこですかดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์セーターがあります。ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย上着とジーンズもあります。เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ 洗濯機はどこですかお皿があります。ナイフ、フォーク、スプーンがあります。塩と胡椒はどこですか